ir slavēts Jēzus Kristus. Darbie radījumi, arī Latvijas klausītāji. Šodien eh, studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draugs, un mēs turpinām eh, mūsu raidījumu par ekumeniskiem konceliem. Jau iepriekšējā reizē mēs pārunājām dažādas tēmas, eh, apskatījām šīs kristoloģiskās dogmas, arī Nīkais, Efezes tā, tāpat arī Halcedonas koncili. Un tagad mēs runāsim par vienu ļoti svarīgu problēmu, ko sauc par ikonoklazmu, jeb ikonu um, godināšanas vai negodināšanas jautājumu. Tad mēs šobrīd esam 7. gadsimta, kā 7. gadsimta vidū, 8. gadsimta sākumā, uh, Un e, šis e, Nīkais, jeb Nīcejas otrais konsils, viņš ir e, mm, sasaukts, tika sasaukts 787. gadā, un tā mērķis bija atrisināt jautājumu par ikonu svētbilžu godināšanu. Mēs zinām, ka ir protestantu brāļu māsas, kuri nepieņem svētbilžu godināšanu, uzskata, ka tā ir algdievība, dievība, Tāpēc es domāju, mūsu ekumeniskajā kontekstā ir ļoti svarīgi apstīties, kā šie jautājumi tika risināti tālajā 8. gadsimtā. Tātad e, saistībā ar 680. gadu, kad tika pieņemti Konstantinopolis e, trešā koncila dekrēti, e, beidzās visi šie kristoloģiskie un dogmatiskie strīdi saistībā ar Jēzus Kristus dievišķību, cilvēcību, un parādījās arī jauna problēma, jo eh, vēsturiski, tātad eh, jau 2. gadsimtā, 2. gadsimtā eh, bija redzams, ka uz katakombu sienām parādījās dažādi simboli, kristiešu simboli, Tad parādījās jēra simboli, gans, kas nes jēru, arī paks, un eh, dažādi citi ankurs, eh, dažādi krustiņi. Tātad eh, tika atklāts, ka eksistē simboli, bija arī redzami Jēzus un Marijas attēli. Arī vēlāk, kad kristietība ieguva valsts reliģijas statusu, tātad pēc Milānas edikta, jau oficiāli sāka tika būvētas baznīcas un parādījās šie attēli, uh, Un um, īpaši uzplauka šī svētbūžu veidošana, arī godināšana, e, parādījās e, uzreiz pēc Efezes koncila 431. E, gadā, kad Marija tika pasludināta par Teotokos dieva māti. Tā tad radās, radās doma, ka vajadzētu šo, šie, šo diamātes attēlu, Jēzus attēlu rād, izteikt. Un, protams, ka līdz ar to radās uzreiz e, problēmas, jo e, daudzi īpaši, kas e, bija jūdu kristieši, arī vēlāk mēs zinām, ka 610. gadā parādījās arī, arī šīs islāmiskās pirmās atklāsmes pravietim Muhamedam, Tātad, kur tur, kur izplatījās islāms, arī jūdaismā nav pieņemami nekādi dieva, dievišķības attēli. Un tāpēc eh, jau eh, tad, kad eh, pie ķeizars kļuva par Leon, Leons III, tad īpaši jau Konstantinopolē, arī tajā Bizantijas pasaulē, radās tāda kustība, ko sauc par ikonoklastu, jeb ikonu tādiem grāvējiem. Un, kad patriarhs Konstantinopolā kļuva Germāns I, tika, tika sākās šie, te, šie te teoloģiskie strīdi par to, vai drīkst godināt šīs svētbildes vai nē. Radās arī strīds starp tā laika pāvestu un arī Gregoru II un arī ar šo Leonu, kas bija tātad ķeizars. Un bija ļoti interesanti, ka tieši Roma, Romas pāvests bija tas, kurš aizstāvēja uh, ikonu godināšanu, bet šie Bizantiešu, Bizantijas impērijas ķeizari un arī e, patriārhi bija tie, kas nostājās pret, pret ikonu godināšanu, tādā veidā domājot, ka viņi aizstāv pareizo ticību un e, cīnās par ticības tī, e, tīrību. Un, uh, Tātad, eh, kad um, Bizantijā tātad 727. gadā, kad ķeizars uh, aicināja tātad, um, šīs ikonas uh, iznīcināt, tad sāka mm, nu, kurināt uguns, kuras viņas meta uguns, kura rāva nost. Tātad ļoti arī tos ikonu, tie tos, kuri godināja svētbildes ikonas, lika cietumā, nogalināja, sākās milzīgas vajāšanas. Vajāšanas, un um, daudzi bēga uz Itāliju, uz Romu, uz Krimu. Eh, un eh, pāvis Gregors III, kurš sāka savu pontifikātu 731. gadā, sūtīja ķēzaram vēstuli un vēlējās, lai izbeidz šo darbību, bet eh, nu, tas sūtnis nemaz nenonāca līdz Konstantinopolam. Viņš, tika, viņš, tika, viņš tika nogalināts. Un uh, Uh, un, un uh, tad pāvests sasauc sinodu, kurā ekskomunicē visus tos, kas nostājās pret ikonu godināšanu. Tātad pāvests, pāvests uh, bija nostājies ikonu godināšanas pusē. Jā, tad ļoti interesanti Eh, protams, kā tur ir teoloģiski jautājumi, un viens no svarīgākajiem baznīcas tēviem, Jānis no Damaskas, viņš ehm, izveidoja teoloģisku atbildi tiem, kas, kas eh, nu, iestājās pret ikonu godināšanu. Viņš arī skaidroja, ka eh, mēs nevaram tagad uzlūkot Dievu ehm, tādā tīrā veidā, jo viņš ir iemiesojies, viņš ir kļuvis par Dievu cilvēku un arī pieņēmis cilvēcisko miesu caur Mariju, un svētie ir tie, kas seko viņam. Un līdz ar to e, Jēzus e, Kristus e, ikonas kults, jeb godināšana, viņai ir pamats tieši viņa iemiesošanās noslēpumā. Tātad, ja Dievs pieņem matēriju, viņš kļūst cilvēks, viņš kļūst redzams, un līdz ar to, balstoties uz šo patiesību, drīkst godināt ikonu, un pie tam ikona uh, Eh, viņa nu, nav pats godināšanas eh, objekts. Eh, Tie godināti nevis ikonu, bet tas, kas uz tās attēlots. Un pie tām Damaskas Jānis arī aicināja nodalīt kultu, ko veltam dievam, no kulta, ko veltams visvētākajai jaunamai Marijai un svētajiem. Ka dievu mēs adorējam, pielūdzam, bet svētos mēs godinam. Jā. Ja. Un tas arī ir ļoti svarīgi to uzsvērt arī protestantu kristiešiem, brāļiem un māsām no citām konfesijām, ka mēs nepielūdzam dievmātu, mēs nepielūdzam svētos, mēs nepielūdzam svētbildes ikonas, bet godinam, godinam eh, šos svētos, un caur svētbildu vai ikonu mēs nonākam kontaktā ar šiem svētiem, lūdzot viņu aizbildniecību. Jā, tātad Dievu mēs adorējam, Dievam mēs pielūdzam, atdodam augsto godu, bet mēs bet eh, svētos tā tad eh, tikai godinam. Un, protams, kā 740. gadā, eh, un ir sākās, sākās pretdarbība, tātad ķeizars, ķeizars nu, vēlējās sasaukt, Bizantijas ķeizars vēlējās, Romas impērijas ķeizars vēlējās sasaukt konsilu, kurā tiktu nosodīta ikonu uh, ikonu godināšanu. Ja, tad, tad eh, viņš vēlējās, lai šajā jautājumā tiktu, tiktu eh, pieņemts kāds lēmums. Arī tika nosodīts Jānis no Damaskas, daudz citi baznīcas tēvi. Tātad sākās situācijas sāsinājums. 761. gadā sākās vajāšanas ļoti spēcīgas. Tika arestēti mūki, kuri godināja ikonas. Vienu daļu tika nogalināti, iznīcināti klosteri, bibliotekas, dedzinātas baznīcas. Un, tātad visā tajā Byzantijas impērijā, ķēzaristē, tad sākās milzīgas vajāšanas vairākiem viļņiem. Tomēr 775. gadā nomira ķēzars Konstants V, un e, viņas pēctecis kļuva viņa dēls ķēzars Leons IV, kurš aprecējās ar Irēnu kas ļoti godināja svētbildus un ikonas. Un šī īrēna, tātad viņai bija liels iespējas uz savu vīru, kurš e, tātad mazināja šīs vajāšanas, un e, lēnām Irēna, kā sieva, sāk ietekmēt savu vīru imperatoru un pakāpeniski šī ikonu um, graušana, šī ikonu iznīcināšana, svētbildu iznīcināšana tika mazināta. Un jaunais patriarhs eh, Tarāzijas, eh, viņš nu, arī eh, ķēzara ietekmē, Irēnas ietekmē, tātad jau sāka domāt par koncilu, jau nosūtīja vēstuli pāvestam un patriarhiem, arī Irēna lūdza pāvestam, lai tiktu sasaukts koncils un tiktu nu, nu, nu, pieņemts lēmums, ko tālāk darīt, jo tā nevar būt, kā cīnās šīs divas frakcijas, viena atzīst svētbilžu ikonu godināšanu, otri nē. Sākumā viņi konsultēja sapulcējās 786. gadā eh, baznīcā Hagio apostoloju Konstantinopolē, bet ikonu pretinieki viņus izdzināja, uzbruka un izdzināja. Nevarēja tur sanākt. Bet, un tad eh, nolēma, ka koncils sasauks Nīcejā, jeb Nīkajā baznīcā Hagija Sofija 787. gadā, jo tas bija tālāk no Konstantipols un Konstantipols Tur vismaz eh, nu, neuzbruks šī ikona pretinieki. Un pāvests Hadrians I nosūtīja priesteri mūku, un eh, austrumu patriārhi arī sūtīja savus pārstāvjus. Tad šis koncils tika sasaukts ar, ar pāvesta akceptu un viņa legātu, tātad oficiāls koncils. Bija pavisam 258 biskupi, beigās jau eh, viņu skaits izauga līdz 335 biskupiem. Eh, tātad koncilā, eh, koncila tēvi, lai parādītu, ka koncils ir vienots ar apustulisko krēslu, nolasīja pāvesta vēstuli. Tātad eh, tika parādīts, ka, tā ir, ka tas ir koncils, kurā ir vienota austrumu un rietumu tēvi, un tika lasīti fragmenti no svētiem rakstiem, no vecās derības, derības telts, herubi, arī no vēstule ebrejiem 9. nodaļas 25. 25. panta par jaunās darības svētnīcu. Par tradīciju arī tika licit, eh, lasīti fragmenti nu, no tradīcijas, dažādi brīnumu leģendas, arī lasīja baznīcas tēvu liecības. Un eh, tādā veidā tika skaidrots, ka ikonu godināšana nav pretrunā eh, mūsu svētajai katoliskai ticībai. Un beigās koncils tātad atzina, ka tie, kas ir nosoda ikonu godināšanu, ka tie herētiķi, viņi pielīdzināti pagāniem, ebrejiem, herētiķiem, tātad un schizmatiķiem, un viņi tika nosodīti, nosodīti šajā koncilā, parādot, ka ikonu godināšana svarīga arī, lai atzītu, ka Kristum ir, ir arī cilvēciskā daba. Beigā definīcija tika pieņemta 7. sesijā, un tika parādīts, ka tātad šī ir tagad tradīcija, ka um, koncils turpina Nīkais konstantinopolis ticības apliecības tradīciju, ka e, šie attēli, krusts, svētbildes, mozaīkas tie ir nevis, e, lai nu, veicinātu augtdevību, tieši otrādi, ka caur šiem tēliem, caur attēliem mēs izceļam Jēzus cilvēcisko dabu jo ikona norāda uz personu, uz hipostāzi, uz ko tā attiecas. Viņa kļūst par izcilu ticības pedagoģiju. Viņa palīdz atklāt šo noslēpumu, iemiesošanās noslēpumu. Tad izveidojas ļoti spēcīga teoloģija, kuru e, ļoti, ļoti attīsta austrumu pareizīgo baznīcu. Joprojām pareizīgo baznīcā ikonu godināšana ir ļoti svarīga un arī to pavada uh, īpaša teoloģija, šī ikona godināšana teoloģija, kuras saknes ir šai nīkais otrajā koncilā. Ja runā par rietumu baznīcu, tad rietumu baznīca pēc šī koncila kļuva mērenāka attiecībā uz ikonām. Protams, ka rietumos pāvests un baznīca viņu pieņēma, bet nebija pieņemama varbūt tik dziļa teoloģija, kāda izstrādājās pēc, šīs, pēc, šī, pēc šī koncila. Un ehm, tā tad arī, arī rietumos eh, Kārlis Lielais, viņš kļuva par tādu kā ne ikonu pretinieku, bet viņš tā kā aicināja ievērot mērenību, un viņš pat eh, uzrakstīja tādas karolīngu grāmatas, Libri Karolīni, kur norāda, ka eh, ikoniem svētbildi ir nabagu bībele. Un patiešām, ja austrumos, austrumparisīgu baznīca ikonu godināšanu pavadīja ļoti dziļa un izcila tāda teoloģija, skaidrojumi, tad, tad, eh, tad rietumos vairāk eh, svētbildes un dažādi attēli kalpoja kā mazais katehisms. Jāsaprot to, ka arī austrumu un rietumu baznīca atšķirās no savu, ar savu pieju. Rietumu baznīca iet caur prātu, caur racionālām pārdomām par ticības noslēpumu. Tā austrumos vairāk šis pārdzīvojums, šī ikona, kura, kura kļūst par logu uz pārdabisko pasauli. Jā, tad rietumi uh, varētu teikt, ehm, vairāk svētbildi uzlūkoja kā tādu katehismu, kā tādu ticības mācību, jo cilvēki nemācīja ne lasīt, ne rakstīt. Viņi baznīcā skatījās uz svētbildēm, viņi skatījās uz, uz arhitektūru, uz mūzīkām, tādā veidā iepazina savu ticību. Neviens no konciliem viņiem nebija tik dziļas un tālējošas sekas kā šim koncilam, jo šis koncils arī ietekmēja dažādas mākslas formas, uh, īpaši austrumos, jā, attīstījās ļoti liels relikviju kults, svētceļojumi uz dažādām vietām, parādījās tā saucamā ne ar roku zīmēti attēli, parādījās tradīcija, ka tā tad jā, ir svētais Lūkas zīmē, diamāts attēli, ir dažādi kristusvaiga attēli, tad attēlu godināšana ļoti spēcīgi attīstījās austrumos. Un, protams, ka vēlāk reformācija reformācija arī nostājās šo ikonu nosodīšanas pusē un savā veidā savu pamatojumu smēlās no tiem baznīcas tēviem, kas varbūt nostāja šo ikonoklastu jeb ikonu iznīcinātāju pusā, pusē. No teoloģiskā skatu punkta šis koncils viņš, um, turpina iemiesošanās realismu, parādot Kristus dievišķās un cilvēciskās dabas attiecību. Līdz ar to, ja arī uh, katoļu baznīcā kāds nostājas pret ikonu godināšanu, e, tad viņš savā veidā var nostāties pret Kristus cilvēcisko dabu. Bet kā vēlreiz e, uzsveru, šeit ir jāsaprot, ka ir šīs divas daļas, ir šis, e, šī pielūgsme, ko mēs veltam pašam dievam, un tad ir šī godināšana, kas attiecas uz svēto jauno Mariju, svētajiem un arī uz, uz, uz viņu attēliem. Ja? Tā kā noslēgumā, noslēgumā gribu teikt, ka Šis koncils arī bija, eh, var teikt, gan pēdējais. Vēl nākamais bija, bet šis ir viens no pēdējiem, kurš tika saukts par ekumēnisko, kuru atzīst arī austrumu pareizīgo baznīcu. Jo vēlāk mēs jau zinām, ka 1054. gadā notiek faktiskā austrumu-rietumu baznīcas šķelšanās, izveidojas divas, var teikt, baznīcas, Romas katoliskā un uh, austrumu pareizīgā baznīca. Uh, Kaut mēs no savas puses uzskatām, ka ir tikai viena baznīca, tā ir Romas katoliskā baznīca, tātad pareizīgi atšķēlās, bet mēs redzam, ka nu, šī šķelšanās jau aizmetņi jau atrodam arī šeit, kad veidojas pilnīgi atšķirīgi skatījumi gan uz šo ikonu godināšanu, svētbilžu kultu un tā tālāk. Tā kā šim koncilam ļoti liela nozīme un kā uzsver to Damaskas, svētais Damaskas Jānis, tātad mēs nevis pielūdzam bildi, nevis svēto, bet mēs mēs Eh, godina, pielūdzam Dievu, bet caur šo attēlu un svēto aizlūgumu eh, palīdzību. Ja, tā kā lai Dievs mums arī palīdz eh, labāk saprast to, cik svarīgas mums arī šīs svētbildes. Ar citu ļoti interesanta lieta, ka šajā koncilā arī tika noteikts, ka svētbildes, mūzikas un ikonas nedrīkst gleznot, zīmēt uz grīdas. Jā, jo agrāk arī baznīcu grīdas bija noklāts ar mozaīkām, un tāpēc nu, tas tā kā sanāk, ka mēs staigājam pa svētu attēliem, uh, Tad eh, drīkst būt uz sienām, uz griestiem, presbitērija, altāra telpā, bet uz grīdas eh, svētbildes ikonas mozaīkas neattēlojam. Ja, tas bija arī tāds norādījums, lai tiktu ievērta šī prasība. Lielas paldies! Tiksimies atkal pēc mēneša. Ja kādam ir kādi jautājumi, var droši zvanīt eh, priesterim Ilmāram Tolstovam. Telefons ir 263, 82, 126. Tad atkārtošu vēlreiz. 263, 821, 26, var arī rakstīt uz e-pastu priesteris.cilmārs.gmail.com, var arī meklēt mani sociālos tīklos un tādā veidā e, iedziļināties šajos e, dziļajos jautājumos. Pēc mēneša mēs visdrīzāk ķersimies klāt jau, jau tātad Laterānu konciliem un redzēsim tālāko šo te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 Ekumeniskie koncili baznīcā kopā ar priesteri Ilmāru Tolstovu.